walladina ɓen noon kafaru yedduɓe bi ayatina ayeji amen ɗen hum ɓen kañum ashabul mashamati ɓen ko ɓe woni yimɓe nane ɗen ɓeɗo yedduɓe ayeji amen ɗen fenni alqurana on tawi haaji mum alay alqurana on few fenni nulaɓe men nuli ɓen e yoɓe anda ko ɓe yimɓe nane ɓemana yimɓe hettiroyey ɓe deftere kuuɗe maɓɓe ɗen ka jungo nano ɗum noon o bandirani en yaayeje boyi wondema kala hettiroyɗo deftere kuuɗe mum nden kadi yungona noon haray o e woni aade malkisaɗo o woni aade yiite ɗen tori allah yoɗandu en ɗum